ikram yapabilirsiniz. Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcih ve men ittebahu bi ihsan ila yevmiddin ama ba'd. Allah hamdü senalar olsun. Allah bizi Ramazan'a ulaştırdı. Ramazan'ın son gününe ulaştırdı. Allahım hamdolsun dün itibariyle inşallah itikaf amelimize başladık. İnşallah bugünden itibaren Mughni'den İbn-i Kudamel Hamel'in Muğnisinden Kitabul İtikaf, İtikaf kitabını okuyacağız. Ahkamı nedir? Neler haramdır, neler mübahtır, neler müstehaptır? İnşallah hem amel edip hem öğrenmeye, talim etmeye çalışacağız. el i̇tikafu fil lugati luzumu şey'i ve habsun nefsi aleyh. İtikaf lugatta e, bir şeyin lazımlığı ve nefsin o lazımlığına rağmen tutulması manasına geliyormuş. Bir rankan ev gayrahu. İster iyi manada olsun ister kötü manada olsun. Yani bir şey lüzumlu görüp onu hapsetmek, nefsi ondan hapsetmek. Bunun adı itikaf. Mesela Allah'ın şu sözü var. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'dan bir söz naklediyor. مَا هَذِي التَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا akifun. Bu putlar, timsaller nedir? Siz onlara ukuf ediyorsunuz. İtikaf bu kökten geliyor. Akefe e, bir şeyin lüzumu demek. Yani nefsin onunla hapsolması, ondan başka bir şeyle meşgul olmaması. Vakale gene Allah ayette dedi ki ve yakufune ala asnamillahu. Onlar putların önüne ukuf ediyorlar. Bu da ortaya koyuyor ki böyle e, her zaman söylüyoruz din, e, televizyondan din öğrenen cehenneme gider. Hani televizyonlarda gösterdikleri gibi Mekkeli müşrikler ve önceki müşrikler böyle bir putun önüne geçip de secdeye yatan adamlar değil. Dikkat ediyorsanız iki ayette de puttan bahsediliyor. İkisinde de akefe kelimesi kullanılıyor. Yani putların önünde vakit geçiriyorlar. Onların önünde durmayı, oralarda onları tazim etmeyi kendilerine marifet sayıyor müşrikler. Bugün her 10 Kasım'da anıt kabire gidip bir putun önünde onu tazim edip orada meşgul olmayı mesele zannetmeleri gibi. Onunla da yetinmeyip anı defterine dua etmeleri gibi. Şikayetlerde bulunup dua etmeleri gibi. Zaten onların ataları da bunları yapıyordu. Çok farklı bir şey yapmıyor torunları da. Müşrikler, putperestler aynı putperestler olarak devam ediyorlar. Galal Halil burada İbrahim Aleyhisselam'ın sözleriydi. Akefe ya'kufu ve ya'kifu. Yani bu Arapça kelimenin şeyini anlatmış, kökünü anlatmış. Ve huve fi şer'i şeriatta ise akefe el ikametu fil mescidi. Mescitte ikamet etmektir ala sifetin nezkuruha. inşallah birazdan zikredeceğiz. Zikredeceğimiz sıfat üzere mescitte ikame etmektir. Ve huve kurbatun ve taatun. Bu Allah'a yakınlıktır, Allah'a itaattir. Tıpkı namaz gibi, oruç, zekat, hac gibi, diğer ameller gibi. Galallahu Teala Allah dedi ki en tahriye beyti li taifine vel-akifin. Allah İbrahim ve İsmail'e dedi ki benim evimi gelip orada ukuf edecekler için akifin ukuf edip orada meşgul olacak insanlar için benim evimi temizleyin dedi. وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Siz mescitlerde itikaflıyken iken hanımlarınıza yaklaşmayın. Onlarla mübaşeret kurmayın diyor Allah subhanahu wa ta'ala. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرة الأواخرة Peygamber son 10 gün itikaf ederdi diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hadis Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle fil mutekifi Peygamberden İbn Abbas'tan geliyor. Peygamber itikaf zamanı demiş ki huve yakifu zunube. İtikaf günahları durdurur, hapseder yani. Ve yucra lehu minel hasenati ke'amil hasenati kulliha. bütün iyilikleri yapanın aldığı gibi iyiliklerden karşılık mükafat aldığı gibi itikaf sırasında günahlar tutulur, iyilikler sürekli yazılır insana. Resulullah sallallahu aleyhi ve itikafı bu şekilde açıklıyor. Ancak hadis ve hadel hadisu daifun. Hadis zayıf bir hadis. İbn Mace rivayet etmiş. Ve fi isnadihi farkat Farkat denen bir adam var isnadında. Kal Ebu Davud kultu li Ahmet rahimehullah tarifu fi fadli el itikafi şey'en dedi ki itikafın fazileti hakkında herhangi bir hadis biliyor musun? قَالَ لَا اِلَّا شَيْئًا دَعِيفًا Biliyorum ama zayıf bir hadis biliyorum. Ondan başkasını bilmiyorum dedi. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْاُلَمَا خِلَافًا فِي أَنَّهُ مَسْنُونَ Yani ulema arasında bunun sünnet olduğu noktasında bir hilaf bilmiyoruz diyor. Ama faziletiyle alakalı böyle hani çok uzun uzadıya böyle çok sahih rivayetler gelmemiş. Ee, biliyorsunuz Kuda, İbn-i Kudam el-Hambeli Kadı Hıraki'nin metnini, fıkıh metnini şerh ediyordu. Gene Hıraki'nin sözünü nakledecek. وَالْاِتِكَافُ سُنَّتُنْ İlla en yekûne nezran e, feyelzemu elvefâ'u bihi. İtikaf sünnettir. Ama itikafı adayan adam için artık vaciptir diyor. İtikafı adayan bir insan için vaciptir. Niye? Adak vaciptir. Aday yerine getirmek vaciptir. Siz itikafı da adak adayabilirsiniz. Bir kurban kesmeyi de adak adayabilirsiniz. Ne bileyim ben mesela falan yere gitmeyeceğim diye de bir adakta bulunabilirsiniz. Eğer başıma şu gelirse, şifa bulursam, işim yolunda giderse diye. Adak adadıktan sonra size düşen vacip olarak bunu yerine getirmenizdir. Eğer adadıktan sonra yerine getirmezseniz sünnet bir şeyden dolayı günah kazanmış olursunuz. La hilafe fi hadhihi'l cümleti bihamdillah. Bu meselede diyor genel olarak ihtilaf yoktur Allah'ım olsun diyor. Kale İbnül Munzir, İbnül Munzir rahimehullah demiş ki: "Ecma ehlul ilmi ala enel itikaf la yecibu alen nasi fardan." Alimler icma ettiler ki itikaf insanların üzerine farz değildir. İlla en yucibel mer'u ala nefsihi itikafu nezran feyecibu aleyhi. Ancak şu adam müstesna kendi adak adamış itikafa girmeye bu adam artık diyor vacip olmuştur. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ فِعْلُ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin sünnetidir. aleyhissalatü vesselamın onun yaptığı bir fiildir. Ve mudavemetuhu aleyhi takarruban ilallahi teala. Peygamber buna sürekli devam etmiştir her Ramazan'da, her 10 gün son 10 günde ve Allah'a yakınlıktır diyor bu amel. Ve taleben li sevabihi. Allah'ın vereceği ecri talep etmektir. Vel itikafu azwacihi ma'ahu ve ba'dahu. Eşleri de hem onunla beraber hem de ondan sonra itikaf ettiler. Ve yedul ala ennehu gayru vacibin أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَعْتَكِفُوا وَلَا أَمَرَهُمُ النَّبِي بِهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Vacip olmadığının delili peygamberin kendisinin itikaf edip as ashabından itikafa girmeyenlere emretmemesidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in. İlla men aradahu ama isteyen girebilir tabii ki. Ve kâle aleyhisselam men arada en ya'tekife fel ya'tekifil aşral evâhira. Kim diyor İmam Mali Muvattası'nda hadis kim itikaf yapmayı istiyorsa adadığı şeyi yerine getirsin. Son 10 günde son 10 günde e, itikafa kapansın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عَلَّقَهُ بِالْاِرَادَةِ Eğer vacip olsaydı peygamber dileyen yapsın demezdi bu hadiste olduğu gibi. وَأَمَّا اِذَا نَذَرَهُ Zaten anlattık bunu. Çünkü Bukhari hadisi var. مَنْ نَذَرَ اَنْ يُتِعَ اللّٰهَ فَلْيُتِعْهُ Kim Allah'a itaat etmeyi adak adıyorsa o adağını yerine getirsin. Bazen insan batıl şey de adayabilir. O yüzden hadiste kim Allah itaat etmeyi adıyorsa yerine getirsin diyor. Mesela hangi kıssada var? İfk hadisesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh hayatından zina iftirasında adamın bir tanesi iftirayı ortaya çıkaran değil. Sadece konuşan biri. Zaten Allah burada müminin vasfını anlatıyor Kur'an'da. Onlar diyor böyle bir şey duyduğunda müminlerin kavli bu apaçık bir iftiradan başka bir şey değildir değil midir diyor. Yani mümin bir fitne duydu mu yaymaz bunu. Bu münafığın hasletidir. Müslüman hasleti değildir. Hemen konuşup yaymak münafığın hasletidir. Ama o, o fitneyi kapatmak bu iftiradır. Hüsnü zan beslemek o müminin vasfıdır. Allah bu yüzden Kur'an'da münafıkları kınamıştır. Dolayısıyla Hazreti Ayşe bu iftira atıldığı zaman Ebu Bekir radıyallahu anhu e, o iftirayı yayan Müslüman için dedi ki vallahi bir daha ona ben tasadduk etmeyeceğim. Normalde Ebu Bekir'in baktığı biri. Ebu Bekir zengin. Allah için malını hepsini harcamış. Resulullah ona sormuş aleyhissalatü vesselam çoluk çocuğuna ne bıraktın demiş Allah ve Resulünü bıraktım demiş. Mekke'nin en zengin adamı hiçbir şey miras bırakmamış çoluğuna çocuğuna. Ne varsa Allah yolda harcamış. Ahmaklık o, o kişinin işidir ki ahmaklık o kişinin işidir ki biriktirdiği ve yemediğin malın hesabını öldükten sonra vermesidir. İnsan biriktirecek, biriktirecek, çoluk çocuğuna bırakacak, onlar yiyecekler. Hem o çocuklar harcadıkları paranın hesabını Allah'a verecekler hem de bu dün yaşıyorken Allah yolda infak etmediği için hesabını Allah'a verecek. Halbuki dün yaşıyorken hakkını verseydi Allah'ın huzurunda rahat bir hesap verecekti. Ahmak o kişidir ki yemediği paranın hesabını Allah'a verir. O yüzden Müslümanın Ebu Bekir'in yaptığı gibi Allah yolunda infakta gerçekten çok gayretli olması gerekir. Ebu Bekir bunu duyunca dedi ki vallahi ben bir daha ona şey yapmayacağım, infak etmeyeceğim. Ardından Resulullah bunu duyunca böyle bir aday yerine getirme dedi aleyhissalatü vesselam. O yüzden Bukhari rivayetinde diyor ki kim Allah itaat etmeyi adadıysa bu adağını yerine getirsin. Ama haram bir şey adarsa doğru racih olan görüş e, kesinlikle bu adağı yerine getirmemesidir. وعن عمر أنه قال يا رسول الله Ömer dedi ki inni nazartu an a'takife leylete fil mescidil haram. Ben bir gece mescidi haramda e, itikaf yapmayı adadım dedi. Fekale nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi nefrik. Adağını yerine getir dedi. Bukhari ve Müslim ittifak etmişler hadisle. İbn-i Kudam el-Hammeli fasıl açmış burada. Bu bapta. وَاِنَّغَا اِتِكَافَ مُدَّةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ فَاِنْ شَرَى ف۪يهَا فَلَهُ اِتْمَامُهَا وَلَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا مَتَى شَاءَ Diyor ki itikafa niyet ettikten sonra belli bir müddet gerekmez. e, meşru kılınan şey itikafa girdikten sonra onu 10 güne tamamlamaktır. Ama insan diyor dilediği vakit itikaftan çıkabilir. Ve bihâzâ kâle şâfiye İmam Şafi bunu söylemiş ve kâle Malik telzemuhu bin niyeti ma'ad duhulü fihi fe in kata'ahu lezimehu kadâ'u İmam Malik de demiş ki niyet edip girer sonra çıkarsa kaza etmesi gerekir demiş bir dahaki Ramazan'a. Vakal İbn Abdilber İbn Abdilber dedi ki la yahtilafu fi zalikel fukaha وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ اِنَّ cemil ulama. İbn Abdülber de diyor ki alimler arasında ihtilaf yoktur ki adam itikafını bozsa kaza eder. Bütün alimler icma etmiştir diyor. Şimdi İbn Kudame bu icmanın doğru bir icma olduğunu olmadığını anlatacak. Bu da ortaya koyuyor ki alimler bazen icma nakletmişler ama bu icma zanni kat'i değil. Çünkü ittifak yok onda. Sadece o kendi öyle zannetmiş. Kendi ashabı öyle olduğu için arkadaşları hep o görüşte olduğu için icma var zannedip icma nakletmiş. Alimler, insanlar hata edebiliyorlar. وَقَالَ وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ ف۪يهِ فَالْقَضَاءُ مُسْتَحَبٌ Ama diyor girmezse öyle bir vacibin altına sadece e, Ramazan'a ulaşmış bir Müslümansa ona müstehaptır. Yaparsa ecrini alır. ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العاشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمرت ببنائها فضرب Ayşe bir gün peygamberden izin istemiş. Demiş ya Resulallah ben de e, mescitte itikafa kalmak istiyorum demiş. Peygamber de ona izin vermiş aleyhissalatü vesselam. Sonra emretmiş onun için bir çadır dikmişler. Normalde yer müsait olursa asıl olan evla olan şöyle ufak bir hücre yapıp şeyden e, bezlerden dört tane çubuk etrafına dolanmış bir bez namaz kılabileceğiniz kadar bir yer. Elinize Kur'an-ı Kerim'i alıp oraya geçip Allah'la baş başa Rabbinizle baş başa kalarak tefekkür edip ona yalvarmak, yakarmak ibadet etmektir. Asıl böyledir itikaf. Ama maalesef Müslümanların bugün mescitleri bu kadar uygun olmadığı için, büyük olmadığı için bunu kısmen gerçekleştiremiyoruz. O zaman çöl bir arazi olduğu için yer müsait, mescidin bahçesi var. Ayşe e, izin alınca emrediyor, sahabe hemen şey dikiyorlar. Ayşe'nin kalacağı kadar bir hücre bina ediyorlar. فَلَمَّا رَأَتْ ذَٰلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ اَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ Zeynep de bunu görünce geldi o da izin istedi. Peygamber ona da izin verdi Zeynep İbni Cahş'a. Ondan sonra e, Zeynep'in de ufak bir hücresini diktiler. قالت وكان evet قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح دخل mutekefehu Peygamber sabah namazını kıldıktan sonra itikafına girerdi. فَلَمَّا صَلَّ الصُّبْحَ اِنْصَرَفَ فَبَصُرَ بِالْنِيَّةِ Peygamber sabahı kıldı, dışarı bir çıktı, baktı ki ortalık şey dolmuş. Sekiz tane hanım olunca, hepsi birbirini kıskanınca her biri bir tane hücre dikmiş. Bir bakmış ki mescidin bahçesi sekiz tane şey var, dokuz tane. Ardından فَقَالَ مَا هَذَا dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir? فَقَالُوا بِنَاءُ عَائِشَ وَحَفْسَ وَزَيْنَبْ Hepsi dikmişler orada. فَقَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el birra arattunne ma ene bimutakifin. Siz iyilik mi istediniz? Ben itikafa girmiyorum dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra emretti, kaldırdılar bütün çadırları. Feraca felemme aftara itekefe aşran min şevval. Orucu bozduktan sonra, bayram ettikten sonra şevvalden 10 gün girdi. Dedi ya ben itikaf etmeyeceğim. Baktı herkes dolmuş, kadınlar oraya dolmuşlar. Baktı başka bir şer olacak hayır yapalım derken. O sene girmedi. Bayramdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şevval'in ilk 10 gününde itikafa kapandı. Aleyhissalatü vesselam. Bu da müttefakun aleyh olan bir hadistir. Bukhari Müslim rivayet etmiştir. وَلِأَنَّهَا اِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ Çünkü bu mescide has olan, mescitle alakalı olan bir ibadettir. Mescidin dışında olmaz. فَلَزِمَتْ بِالدُّخُولُ فِيهَا كالحج ولم يصنع ابن عبد البر شيئا وهذا ليس بإجماع İbn Abdülber'in diyor İbn Kudame naklettiği icma icma değildir. ولا نعرف هذا القول عن أحد سواه Ondan başka icma nakleden hiçbir alim bilmiyoruz diyor. وقد قال الشافعي كل عمل لك ألا تدخل فيه وإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. İmam Şafii diyor ki hac ve umrenin dışında hiçbir amel yok ki ona girdikten sonra bozmak gibi bir ruhsatın ve keyfiyetin olmayı versin. Kesinlikle vardır diyor. Mesela nafile anlattık nafile oruç e, başlandığı zaman bitirilir mi bitirilmez mi o ihtilafı hatırlayın anlatmıştık. Oruçta, namazda vesaire diğer bütün ibadetlerde sadakaya niyetlendiniz, vermek istediniz ama lazım oldu sonradan o para. Siz verene kadar da ihtiyaç ortaya çıktı. Vazgeçtiniz. Sizin ondan dolayı günah kazanmanın söz konusu olmaz. Zaten onu nafile olarak yapıyordunuz. Günah kazanmak vacibi terk etmekten olur. Ben nafileyi niyetlendikten sonra bana vacip olduğunu İmam Şafi söylemiyor. Diyor ki ama hac ve umre müstesnadır delil var çünkü orada. Onun haricinde diğer ibadetlerde delil yoktur diyor. O yüzden insan itikafa girdiği zaman çıktığında onu kaza etmesi gerekmez. Tıpkı oruç ve namaz gibi. Evet icma yoktur dedi. Bunu izah ettik zaten. <clears throat> Mesele diyor Kadı Hırapi. Bununla bitireceğim inşallah. Kadı Hıraki diyor ki وَيَجُوزُ بِلَا سَوْمٍ اِلَّا اَنْ يَقُولَ ف۪ي نَذْرِهِ بِسَوْمٍ Burada meşhur bir hilafı anlatıyor ulema arasında. İtikaf oruçsuz olur mu? Şimdi bizim Ramazan'a denk geldiği için mecbur tutuyoruz. Şevval'den mesela girdik diyelim. Şevval ayında Resulullah'ın sünneti var belli. Anlaşıldı ki itikafa sadece Ramazan'ın son 10 günü girilmez. Ömer de adamış Mescid-i Haram'da bir gün itikaf yapmaya. Peygamber demiş adanı yerine getir aleyhissalatü vesselam. Peki insan itikafa girse oruçsuz olur mu? E, Kadı Hırrak ediyor ki caizdir. E, oruçsuz da itikaf edilir ama diğer bir mezhep var şimdi o ihtilafı getirecek. Onlar diyor oruçsuz caiz olmaz itikafa girmez. Ama adam mesela adak kadamış. Ben oruçlu itikafa kalacağım. O zaman adanı yerine getirmek adına oruç tutması gerekir. El meşhuru fil mezhep ennel itikafe yasihhu bi gayri savmi. Diyor ki meşhur bizim mezhebimizin, Hanbeli mezhebinin meşhur görüşü e, orucun oruçsuz itikafın caiz olmasıdır. Ruviye derken Ali ve İbn Mesud ve Said İbn Musayyib ve Ömer İbn Abdülaziz ve Hasan ve Ata ve Tavus ve Şafi ve İshak ve An Ahmet hepsi demişler ki oruçsuz, e, oruçsuz itikaf caizdir. Eee Ardından bir diğer grupta demişler ki enne savme şartun fil itikaf. Oruç şarttır itikaf için. İza yetekefe yecibu aleyhi savm demişler. Bu da kimden rivayet edilmiş? Abdullah İbni Ömer'den, Abdullah İbni Abbas'tan ve Ayşe'den. Yani sahabenin ihtilafı söz konusu burada. Müçtehit imamların değil sahabenin ihtilafı söz konusu. Ve bihi kâle Zuhri, tabiinden Zuhri söylemiş, Malik söylemiş, Ebu Hanife, Leyf Tevri, Hasan İbni Yahya Lima رُوِيَ an Aişe. Ayşe'den rivayet edilen hadisten dolayı. Kale demiş ki La itikafe illa bi bisavmin. Peygamberin sözü diyor ki oruçsuz itikaf olmaz. Ravahu Dar Kutni. Dar Kutni bu hadisi rivayet etmiş Süneninde. Ee, İbn Ömer'den gene bir hadis gelmiş. Enne Ömer ceale aleyhi en ya'tikef fil cahiliyeti. Ömer müşrikken itikaf yapmayı adamış. Bu da ortaya koyuyor ki müşrikler daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi bugünkü gibi ibadet edenlerdi. Gerçi bunlarla onları kıyaslamak onlara hakarettir. Onlar ibadete düşkün insanlardı. Bunlar şimdi Ramazan'ın panayır ayı zannediyorlar. Ee, Ömer cahiliyedeyken itikafa adamış fesalen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekale iyetekif ve sum. Peygamber Ömer'e dedi ki itikafa gir, cahiliyedeki sözün dahi olsa yerine getir ve oruç tut dedi. Bu hadiste e, Ravahu Ebu Davud, Ebu Davud'da rivayet edilmiş sahih senetli bir hadis. E, dolayısıyla buna bu görüşe giden alimler demişler ki e, kesinlikle oruçsuz e, itikaf olmaz demişler. وَلَوْ كَانَ السَّوْمُ شَرْطًا لَمَا صَحَّ اِتِكَافُ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَا صِيَامَ ف۪يهِ Bu da diyor ki kendi mezhebini güçlendirmek için. Eğer diyor oruç şart olsaydı itikaf için tamam peygamber tavsiye etmiş ama şart dediğin zaman onsuz amel olmaz. Eğer şart olsaydı diyor geceden e, gece itikafı caiz olmazdı diyor. وَلِيَنَّهَا اِبَادَةٌ تَصِحُ فِي اللَّيْلِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الصِّيَامُ كَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّهُ إِبَادَةٌ تَصِحُ فِي اللَّيْلِ فَأَشْبَهَ سَائِرِ الْإِبَادَاتِ لِأَنَّ إِيجَابَ الصَّوْمِ حُكْمٌ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشَّرْعِ وَلَمْ يَصِحْ فِيهِ نَصٌّ وَلَا إِجْمَعٌ Bu konuda hiçbir nas yoktur, hiçbir icma yoktur diyor. Bu hadislerde gelen ifadelerin her birisi de müstehaplıktır. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam sadece tavsiye etmiştir diyor. Tabi kendileri de deliller getiriyorlar. Mesela bir tane hadisi getirmiş Zuhri'den. La itikaf illa bisamin fekale lehu Ömer anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer dedi ki bu peygamberin sözü mü? Kale dedi ki hayır. Kale fe'an Ebi Bekrin. Ebu Bekir'in sözü mü? Kale la. Kale fe'an Ömer. Ömer'in sözü mü? Dedi hayır. Kale ve azunnuhu kâle fe'an Osman. Osman söyledi herhalde diyor. Kâle le fekarajtu min indihi felakitu ata ve tavusa. Ata ve tavusla karşılaştım yandan çıktıktan sonra diyor. Feseeltuhuma ikisine de sordum. Fekale tavus kâne fulan la yara aleyha siyamen. İlla en tec'alehu ala nefsiha ve ahadithum la tasih. Ata dedi ki bu konuda gelen hadisler sahih değildir. O oruç tutmak noktasında gelen hadislerin her birinde de kişiler kendileri oruç tutmayı adadıkları için Resulullah onlara emrettir diye ata e, izahta bulunmuş. Diğer hadisleri zayıf gördükleri için Hanbeliler şart olarak görmüyorlar. Yani netice itibariyle e, oruç bir şekilde de itikaf caizdir. Ama en güzeli itikafa kalındığında bu ihtilaftan kurtulmak adına e, oruç tutarak itikaf yapmaktır. İnşallah bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü